وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير Na misiba inayokusibuni ni kwa sababu ya vitendo vya mikono yenu, naye anasamehe mengi. وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير Na nyinyi hamwezi kushinda katika ardhi, na wala nyinyi hamna mlinzi wala msaidizi badala ya Mwenyezi Mungu. ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام Na katika ishara zake ni vyombo vinavyokwenda na kurejea baharini kama vilima. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور Akitaka huutuliza upepo navyo hivyo vyombo husimama tutwe juu ya bahari. Hakika katika hayo zipo ishara kwa kila mwenye kusubiri akashukuru. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير Au huviangamiza hivyo vyombo kwa sababu ya walioyatenda hao watu, naye usamehe mengi. ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص Na ili wajue wanaojadiliana katika ishara zetu kwamba hawana pahala pa kukimbilia. فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون Basi vyote mlivyopewa ni starehe ya maisha ya dunia tu, lakini kilichoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora na cha kudumu kwa ajili ya walioamini na wakawa wanamtegemea Mola wao mlezi. والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون na wanaoyaepuka madhambi makubwa na mambo machafu na wanapokasirika wao usamehe walladhina istajabu rabbihim wa aqamu ssalata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun na wanaomwitikia Mola wao mlezi na wakashika sala na mambo yao yakawa ni kwa kushauriana baina yao na kutokana na tulichowaruzuku wakawa wanatoa walladhina idha asabahumul baghyuhum yantasirun na ambao wanapofanyiwa jeuri hujitetea wajazaa وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين Na malipo ya uovu ni uovu mfano wa huo. Lakini mwenye kusamehe na akasuluhisha basi huyo malipo yake yapo kwa Mwenyezi Mungu. hakika yeye awapendi wenye kudhulumu wala man intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma alayhim min sabil na wanaojitetea baada ya kudhulumiwa au hapana njia ya kuwalaumu. Innamas sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq. Ulaika lahum adhabun alim. Bali lawama ipo kwa wale wanaowadhulumu watu na wanafanya jeuri katika nchi bila ya haki au watapata adhabu iliyochungu. Wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur, na anayesubiri na akasamehe, hakika hayo ni katika mambo ya kuazimiwa. Allahu akbar, Allahu akbar, la msiba wowote unaokusibuni mnauchukiani kwa sababu ya maasi yenu. Na anayeyasamehe Mwenyezi Mungu duniani au kachukulia hadi humo, basi Mwenyezi Mungu ni karimu, hatakuwa tena wa kuadhibu kwa hayo akhera Na kwa hivi ametakasika na dhulma na amesifika kwa rehma kunjufu. Wala nyinyi hamwezi kumshinda Mwenyezi Mungu na kumzuilia asilete masaibu duniani kuwa ni adhabu kwa ajili ya maasi yenu na hata mkikimbia vipi na wala hamna siyekuwa Mwenyezi Mungu kukurehemuni pindi kikuteremkieni balaa wala hamna kukunusuruni nayo na katika dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu ni majahazi yaendayo katika bahari kama vilima virefu kwa ukubwa wake. Mwenyezi Mungu akipenda hutuliza upepo kukawa shwari basi majahazi yaliyothibiti juu ya bahari hutulia hayendi huko yaendako. Hakika huko kwenda kwao na kusimama kwao kwa amri ya Mwenyezi Mungu ni dalili wazi juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu. Wanayazingatia hayo waumini wenye kusubiri wakati wa dhiki na wenye kushukuru wakati wa furaha. Au wakayateketeza hayo majahazi kwa sababu ya madhambi ya waliopanda kwa kuwapelekea upepo wa kimbunga na mwenyezi mungu akipenda na samehe mengi Kwa kuwa hawaadhibu kwa kuzuia upepo na kuleta shuari Au kwa kuleta kimbunga cha kuwasamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu fanya hayo ili waumini wapate kuzingatia na wajue wale wanaozirudi ishara zake kwa upotovu kwamba wao wamo katika mkono wake wala hawana pa kuikimbia adhabu yake. Msidanganyike na starehe za dunia, kwani yenyi watu yote mliopewa, mali, wana na vinginevyo ni starehe zenu za maisha duniani. Na aliyoyaandaa Mwenyezi Mungu katika neema za peponi ni bora na zinadumu zaidi kwa wenye kuamini na kumtegemea Muumba wao na mlezi wao wa pekee. Na wanaojitenga mbali na kupanda madhambi makubwa makubwa aliyokataza Mwenyezi Mungu na madhambi yote yaliyozidi ubaya na pindi wakichochewa kwa kufanywa mabaya katika mambo ya dunia yao wao wenyewe wakawa mbele kuanza kusamehe ili kuleta masikilizano na wanaoitikia wito wa Muumba wao na mlezi wao na wakamwamini na wakatihifadhi sala zao na ukawa mwendo wao ni kushauriana katika mambo yao ili upatikane uadilifu katika jamii zao bila ya mtu mmojapo au kikundi cha wachache kutaka kuwatumilia mabavu wenginewe na wakawa wanatoa kwa njia za kheri kutokana na mali zomneemesha Mwenyezi Mungu. Na wale ambao anapowavamia mwenye kudhulumu, wao wanajitetea nafsi zao kupinga ule uvamizi wake. Na malipo ya mwovu ni kumtendea uovu kama wake kwa kufuata uadilifu. Lakini mwenye kusamehe uovu uliotendewa naye anaweza kulipiza na akaleta masikilizano baina yake na yule hasimu yake kwa kujenga mapenzi. Basi thawabu zake ziko kwa Mwenyezi Mungu. Hapana, anayezijua kadiri yake sipokuwa yeye. Hakika Mwenyezi Mungu hawarehemu wavamizi wanaofanya uadui katika haki za watu kwa kuzikiuka sharia za Mwenyezi Mungu. Hakika wanaowapa adhabu wavamizi kama wanavyofanya uadui wao. Hao hawaingiliwi wala hawalaumiwi. Bali lawama na kushikwa hakini juu ya wanaofanya uadui, wakadhulumu watu na wakafanya kiburi katika nchi na wakafisidi humo bila haki. Hao watapata adhabu yenye uchungu mkali. Ninaapa bila shaka mwenye kuvumilia kudhulumiwa akamwachilia aliyemdhulumu wala sitetee nafsi yake pindi ikiwa huko kusamehe kwenyewe hakupalili ufisadi ukapata nguvu katika nchi hakika hayo ni katika mambo ambayo yanatakikana mwenye akili yajilazimishe kuyatenda